esse goleiro fraude. E aí, viado? Já tô descendo já, cuzão. Vai, Vou encostar, pode pá. E aí, Pedrinho, vamos dar um olho ali, viado? Que olê? Vai ter logo um baile ali. Não, viado, tenho prova hoje, tenho que estudar ainda. Não vou pra escola, dá não. Vai encostar, viado? Vai encostar? Não, nem dá. Não, não, ah, eu vou encostar, cuzão. Falou, falou, cuzão. Vou estudar o que você não faz, ficar indo pro rolê. só pegar no banheiro aqui, tá ligado? Tem que ir pro rolê, viado. Cadê escola? Cadê? Pereira detona funk. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá vindo igual um jato, mesmo por cima das nuvens. Quando você foi ver, já passou, já foi. Entendeu mais nada mesmo esses caras aí, hein? Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não para, vai devagar que eu tô gostando e a novinha tá adorando e me excitando. Oi, mama, devagar e vem devagarinho. Oi, mama, mama, mama, mama, mama, bem devagar, devagar, devagar, devagarinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Esse é o DJ Pereira, tá tocando o pontinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Mama, mama, mama. devagar e vem devagarinho. Oi, mama, mama, mama, mama, mama, vem Devagarinho, mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. E não parar de lambuzar que eu tô gozando. E a novinha tá adorando e me excitando. Oi, mama, devagar e vem devagarinho. Aê, Pereira detona funk. Cê é louco, cachorreira. Tá vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens. Quando você foi ver, já passou, já foi. Entendeu mais nada mesmo esses caras aí, hein? Novinha quer é mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não para, vai devagar que eu tô gostando e a novinha tá adorando e me excitando. Oi, mama, devagar e vem devagarinho. Oi, mama, mama, mama, mama, mama, bem devagar, devagarinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Esse é o DJ Pereira, tá tocando o um pontinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Mama, mama, mama, mama, mama, bem devagarinho. Novinha não para. Engole tudinho. Mama devagar e vem devagarinho. Oi, mama, mama, mama, mama, mama, vem Devagarinho, mama, mama, mama, mama, mama, vem devagarinho. E não parar de lambuzar que eu tô gozando. E a novinha tá doida. devagarinho.